Hau izanen da ugiri den gune bat irisarri zentroan, eta gero konzertu gune bat zentrotik urbil pentze batean. Afet erabaki dugu EHZ eta bi ataletan oinarritzea. Izanen da lebatetik eskaintza kulturala, beraz hortan konzertuak, antzerkiak eta horako ekimen kulturalak ditugu. Eta bestetik ere, e, import garrantzia handia emanen dugu aurten e, Egan nahi baitu, izan dira hainbat gai johatuko ditugu EHZ-etan baitan, eta hortan ere garantzia ondia ezarriko dugu. Lehen konfirmazioak uh, eh, apidilaren tzortzian edaganen den uh, prentsa horrekoan emanen ditugu. Zerotik azten girenez, berriz uh, nahi ne, ginuen uh, oinakirat itzuli, eta beraz, beraz batez ere izanen dira Euskal, talde, ba, Euskal taldeak izanen dira batez ere. Gero izanen dira atzerritik ere beste talde batzu ginen dira, baina Bat ez ere, eskoltaleak zelen dira, ez eh, ez